Laiškas Filemonui. Paulius, Kristaus Jėzaus kalinys ir brolis Timotiejus, mūsų mylimajam bendradarbiui Filemonui, seseriai Apfijai, mūsų bendražygiui Archipui ir visai tavo namuose susirenkančiai bendruomeniai. Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų tėvo ir Jėzaus Kristaus mūsų viešpaties. Aš visuomet dėkoju savo Dievui prisimindamas tave savo maldose, nes girdžiu apie tavo tikėjimą ir meilę viešpačiu Jėzui ir visiems šventiesiems. Meldžiu, kad tavo įtikėjimo bendrystė būtų veiksminga ir išauktų į pažinimą visokio gėrio mumise, nukreipto į Kristų. Aš turėjau daug džiaugsmo ir paguodos iš tavo meilės nes tu, brolau, atgaivinai šventųjų širdis. Nors ir turėdamas Kristuje drąsos tau liepti, verčiau kreipiuosi meilės vardu, toks, koks esu. Aš Paulius, senas žmogus, o šiuo metu ir Kristaus Jėzaus kalinys. Prašau tave, už savo vaiką, kurio tėvų tapau būdamas surakintas, už Onesimą Seniau jis buvo tau nenaudingas, o dabar ir tau, ir man naudingas. Siunčiu tau jį kaip savo širdį. Aš norėjau jį pasilaikyti, kad jis vietoj tavęs man patarnautų, kol esu kalinamas dėl Evangelijos. Tačiau be tavo sutikimo nenorėjau nieko daryti, kad tavo geras darbas būtų atliktas laisva valia, o netartum iš prievartos. Galbūt jis tam ir buvo laikinai atskirtas nuo tavęs, kad galėtum jį turėti amžinai, jau ne kaip vergą, o daugiau, kaip mylimą brolį. Jis ypač brolis man, o juo labiau tau, ir kaip žmogus, ir kaip viešpaties tikintysis. Tad jeigu laikai mane bičiuliu, priimk jį kaip mane. O jeigu jis yra tau padaręs kreudą, ar turi skolos, įrašyk tai į mano sąskaitą. Aš, Paulius, rašau savo ranką, aš apmokėsiu, kad nesakyčiau, jog ir pat save esi man skolingas. Taip, brolau, aš norėčiau pasinaudoti tavimi viešpatyje. Atgaivink mano širdį Kristuje. Rašau tau, pasitikėdamas tavo klusnumu ir žinodamas, jog padarysi daugiau negu prašau. Tad kartu paruošk man viešnagę, nes turiu vilties, jog jūsų maldų dėka būsiu jums maloningai sugražintas. Tave sveikina Epafras, mano kalėjimo bičiulis Kristuje Jėzuje, mano bendradarbiai Morkus, Aristarchas, Demas, Lukas. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tesie su jūsų dvasia.